Allah, Allah diyelim daim, görelim Mevlam ne eyler. Yoldan duralım, kaim görelim Mevlam ne eyler. Sen sanmadığın yerde şayet açla parda. Derman erişe o derde görelim Mevlam ne eyler. Göze olalım sayim, gece olalım kayim, Allah diyelim daim, görelim Mevlam ne eyler. Şu ismi zatı hakkı için, cümle sıfatın hakkı için, hakkı için lütfeyle aç ver yolumu Allah'ım. Ol ismi azam hakkı için, ol nuru akrem hakkı için. Ol fahri alem hakkı için lütfeyle aç ver yolumu. Lütfunla insan eyleden vaslınla hamd Ecrinle hayran eyleden Lütfeyle aç ver yolumu Allah'ım Saldın şikara çun beni adam olup bulan seni Bağladı dünyayı beni lütfeyle aç ver yolumu Allah'ım Şaşırdı bizi nafsi bad eyledi ha yollar izzat. Ey lütfi çok senden medat lütfeyle açıver yolumu. Bu can yine vuslat diler sen şah ile vahdet diler. Varmağa dil nusrat dile lütfeyle ver yolumu Allah'ım. Kabulda ne ola yarına kim sana doğru yola bula. Sensin kamu derda dava lütfeyle ver yolumu Allah'ım. Zikrin anim Et bu dile erişata dilden dile Yol göstara elden ile lütfeyle ver yolumu Allah'ım Neyitsin Niyazi derdimden etmiş anasır kaydı bana Bilmem ilahi gayri fandan lütfeyle aç ver yolumu